se interrompigas la parol fluo. Ili ripetas ciam de nove, un silaboin au sonoin. Demandi pri la voio, au plenumi telefonan inter parolon, por balbutantoi tio povas esti grandega problemo. Ne eblas sanigi la balbutadon, sed disponeblas terapioi. Mi ciam comparas tion cun iu, ciu auscultas radion en automobilo, cae ciu ne havas bonan ricevon de la signalo. Eble nur iom mugias, se tio suficias por compreni la informon. Se ce croma geno, ciel exemple ponto au malvastas trato, tiam la signalo interrompigias, clarigas curacisto, de la Universitata Clinico en Göttingen, Germanio, la fenomenon de balbutado. Cai li scias pri cio li parolas, char li mem estas balbutanto, cai tiel appartenas alla circa 800.000 homoi en Germanio, ce ciui la parol fluo estas genata. Tio estas proximume 1% de la tuta lo giantaro, cai tiu quoto, estas la sama en ciu lando, diras la neurologo. En la agio inter tri cae ses jaroi comencijas la balbutado. Tiam la prognoso estas ancora o favora. Sestec gis octec procentoi de tiui infanoi de si mem perdas la balbutadon dum la curo de la jaroi. Aliai aliflanque devas lerni vivi cun tiu malsano. Viroi je octec procentoi estas essence pli ofte trafitai de la balbuta malsano ol virinoi. Classicae simptomoi ce la balbutado estas oftai ripetoi de unuopai sonoi, silaboi au completai vortoi. Aput tiui ri, ri, ri, ripetoi ancaula etendado estas tipa por tiu malsano. Caien caien nenio plu funccias. Tiam la parol organoi estas complete blocitai. Ili ja trovigas sub altega streccio, set nenio el penetras. La vortoi simple ne volas el iri, cae tio ocasas quancam la balputanto scias precise cion li volas tiri sed simple ne functias tio. Multae trafitoi suferas subsignifae psicae problemoi. Ili enfermas sin. Multae ancau provas eviti certain vortoin au situazioin. Al tio povas aparteni la acceto de vetur bileto, telefona interparolo au la demando pri la voio. Cio por sanae homoi tutte ne estas malfacila, por balbutanto povas farigi ne superebla baro. Ce balbutado, unu cerbo duono provas compensi la deficitoin de la alia cerbo duono. Niscias che cantado shaltigas precipe en la dextra cerbo duono, cae che gi ocasas ce prescau ciui palputantoi sen gene, diras la curacisto. La parolado aliflanque, quiu situas cefe en la maldextra cerbo duono, ce palbutantoi estas genata. Do, cantado ne estas problemo. Metodo, quiu povas helpi pli bone regi la balbuton, estas reformuli frasoin tiel, che en ili aperas nur vortoi, ce quiui la trafitoi havas grandan parol optimismon cae che tial ili curagias el paroli tiuin vortoin. Tio estas vortoi, ciui ne estas chargitai de timo pri parolo. Existas plurai metodoi por modifi la balbutan paroladon. Tio ja ne forigas la balbutadon, sed eblas per tio refunccigi la parol fluon. Tio certe mildigas la problemon de balbutado.